Was geht ab Frankfurt? Was geht ab Frankfurt am Main? Asphalt Inferno 2 Asphalt Asphalt Inferno 2 Derbys macht den Beat laut Frankfurt am Main Anarchie aggressiver Aufstieg vom Westen mucke direkt aus dem Nordwesten Ich schreibe Lieder damit Geld fließt Geld fließt Dir geht es echt mies wenn du meine Welt siehst Ich hasse den Staat denn der Staat passt auch mich nicht alle Nutzen wollen freiwillig auf den Strich ich bin der King, so lang du Bullen blasen. Wahnsinn, ich hab das Sagen auf den Straßen. Ich spring heftig der Frankfurter mit der mächtig heftigen Kampfsportart. Schusssicher wie ein Geldtransporter. Nordweststädter asozial ganz normal. Groß macht wie Frankfurt mein Tatort meine Mucke Terror und Anschlag mein Schlagwort meine Welt grau meine Stimme rau war nie im Bau weil ich niemanden vertrau Asphalt Inferno zwei guck wie alles brennt Asphalt Asphalt Inferno zwei und ihr Nutten rennt Asphalt Inferno zwei macht den Asphalt krass alle sagen wieder was dann was Asphalt Inferno zwei guckt wie alles brennt Asphalt Inferno zwei und ihr Nutten rennt Asphalt Inferno zwei macht den Asphalt krass alle sagen wieder was dann was was hier ist Frankfurt krieg Stadt hier sind die Wendo schuldig auf dem Boden so wie die Schwerkraft ein Mann Victor Schweck Frankfurter Wärmer das hier ist Blitzkrieg wohin willst du Pitch fliehen ich bin die Sonne und du brennst wenn du mich siehst Krieger aus Stahl spreche deine Glasknochen ich schwer brutal Junge guckt meine Fahrt Fratschock jeder ist drauf Nutte jede hat Cis hier du bist erstochen wegen ein Gramm Piz hier illegales Leben da wo die Waffen reden du musst dich ergeben FFM krasse gegen ich bin ein killer Jungs und ich töte Adem ich bin im Dschungel der Löwe Kampf um die Macht hier ist Frankfurt Gaza ich bring die Härte die vor mir nicht da war Asphalt Inferno zwei guck wie alles brennt Asphalt Inferno zwei und die Nutten rennt Asphalt Inferno zwei macht den Asphalt krass alle sagen wieder was was was Asphalt Inferno zwei guck wie alles brennt Asphalt Inferno zwei und die Nutten rennt Asphalt Inferno Zeit macht den Asphalt krass alle sagen wieder was war was